алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи вабаракату боракалло фикум саломат сарбаланд боша бародарам алло нигаҳтон будора ва табрики рӯзи ҷумъа бародарам ҷоиз нест ва дуруст нест ки рӯзи ҷумъаро табрик кунед бародарам бидъат аст бародар барои он хотир аз бидъат дур бошед ва бидъатро ҳеҷ гоҳ ба забонатон дар амалатон ҳамроҳ накунед ки бидъат як вирусе ҳаст ки амалро беарзиш мекунад ёки амалро он қадру қиматаш аз байн мебарад бародарам бар ан хотир табрик кардани рӯзи ҷумъа бидъат аст бародарам табрик накунед ва сониян дар бораи суннатҳои чоракат суннати пеш аз намози ҷумъа аввалан ки намози ҷумъа пеш аз ҷумъа ягон суннат надора бародарам фаҳмо ягон суннат надорад ба мисли масалан намози шом пеш аз намози шом ягон суннате нест ё масалан намози хуфтан пеш аз намози хуфтан ягон суннате нест пас ҷумъаам ҳамин тавр ҳаст пешин дорад пешин дигар ҳаст ва намози ҷумъа дигар ҳаст фаҳмо бародарам ва намози ҷумъа пеш аз ҷумъа ягон суннати муаккадае яъне суннати равотибе вуҷуд надорад бародарам ва нофила мешавад бихонем дта чорта шашта бихонем мешавад ҳашта хонданаш ҷоиз аст бародарам аммо ин нафл ҳаст нофила ҳаст ва ин суннат нест бародарам ин нофила мебошад ва хонданаш ҷоиз аст дта чорта шашта ҳашта бихонем мешавад аммо дар масҷид ки дуромадем вақте ки дохили масҷид кишидем рӯзи ҷумъа аввалин коре мекунем ду рукат таҳияи масҷид аст бародарам ду рукат таҳияи масҷидро мехонед ва баъд аз он дигар мешавад ки боз дутай дига ё чортаи дига ё шаштаи дига ё ҳаштаи дигар таҳияи масҷид намози нофила бихонед ҷоиз аст аммо суннате ки масалан намози пешин пеш аз э, фарз э, суннат дорад намози ҷумаи тавр суннат надорад пеш аз фарз бародарам баъдаш дорад баъдаш ҳаст аммо пеш аз фарзи ҷумъа ягон суннате вуҷуд надорад бародарам ва нофила бихонӣ ҷоизу дуруст аст боракалло фикум ва ҷазакумуллоҳ хайран салому алайкум ва раҳматуллоҳи вабаракату